Minsan pa po, tayo pa po ay nasa ating pag-aaral tungkol po sa ating paksang pagtitiwala po sa Diyos. At sa bahagi pong ito ng ating pagbubulay at pag-aaral, ay nais ko pong talakayin yung paksa na may kinalaman sa lokasyon ng ating pananampalataya o pagtitiwala. So ano po ba yung nararapat na location ng ating pagtitiwala? Of course, I know na ito po ay madaling sagutin, ngunit naniniwala akong kailangan po natin ng paalala sapagkat madalas po tayo makalimot sa dapat na maging location o kalagayan ng ating pagtitiwala. Okay, ang nais ko pong basahin ang sinasabi ni King David dito po sa Psalm 31 verse 1 to 4. King James Version po yung aking gagamitin. Sabi po ng psalmist, In Thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in Thy righteousness. Bow down Thine ear to me. Deliver me speedily. Be Thou my strong rock, for a house of defense to save me. For Thou art my rock and my fortress. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Pull me out of the net that they have laid privately for me, for thou art my strength. Psalm chapter 31, verse 1 to 4. Okay, um, okay, dito po sa passage na ito na ating binasa, nais ko pong pansinin yung isang magandang praise na sinabi po ni David sa verse 1. Ang sabi niya, In Thee, O Lord, sa iyo, Panginoon, do I put my trust. Now, sa totoo lang, lahat ng tao ay may pinagtitiwalaan. Kapag ang tao ay walang pinagtitiwalaan, mamamatay po siya. So, ang belief at yung object ng belief ay kinakailangan sa human survival napakalaking bahagi sa survival po ng tao ang security, yung pwedeng pagdependihan ng buhay. So ang tao, kung tutuusin, ay mapagtiwalang nilalang. But ang question, ang issue, ang problema ay kung sino at ano ang ating pinagtitiwalaan. Okay? Now, para sa salmista, yung lagayan ng kanyang trust ay ang Panginoon. Of course, the question is, ikaw, sino o ano ang lagayan ng iyong faith? Kanino ito nakasalig? Sa ano ito nakabatay? Sa Diyos ba? Sa pera? Sa position? Sa edukasyon? Sa talino? Sa lakas ba? O sa ibang tao siguro? Well, sino? Sino? Ano po? Batulitin ko po, para sa salmista, ang Diyos ang kanyang tiwala. You see, nakita po ng salmista na wala pong power sa kanyang trust, kundi sa kung sino ang kanyang tiwala. Gets po ninyo yun? Wala pong kapangyarihan sa ating pagtitiwala eh. Ang kapangyarihan ay nanduroon sa object sa pinatutungkulan, sa pinagdedireksyonan, kinauukulan ng ating pananampalataya o pagtitiwala. And therefore, kung ang Diyos ang siyang direction at kinauukulan ng pananampalataya ni David, gusto niyang sabihin na ikaw o Diyos ang lakas ng aking pagtitiwala. Wala sa aking tiwala ang lakas, nasa iyo, Panginoon. At eto pa, uh, very personal at active ang pagtitiwala ng salmista sa Diyos. Bakit? Kasi sabi niya, in thee do I put my trust. Of course, sino yung di? Well, walang iba kundi ang Panginoon. God is the direction and object of His faith. So, ganyan ang dapat na attitude natin sa Diyos. But another question is, bakit para sa salmista, ang trust niya ay sa Diyos? Bakit natin dapat panaligan ang Panginoon? Well, two basic reasons ang nakita ko. Una, sabi sa verse 1, letter B, hindi mapapahiya kasi ang nagtitiwala sa Diyos. And number 2, verse 1b, ang Diyos ay matuwid. Sa madaling salita, ang katangian ng Diyos ng Biblia ay karapat dapat sa ating pagtitiwala. Kita po ninyo? So dalawang bagay. Hindi kasi mapapahi ang nagtitiwala sa Diyos at ikalawa ang Diyos ay matuwid. So ito, so since mabuti ang Diyos, hindi niya tayo gagawa ng masama. Yung kanyang protection and provision na ginagawa sa ating buhay ay laging hango at ayon sa kanyang pusong dalisay. So dahilan nga sa ganyang karakter ng Diyos, yung salmista ay willing na willing na ilagay ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Wow! At eto pa, ang trust natin sa Diyos ay lumalago at lumalakas kapag higit nating nakikilala ang Panginoon. Mas higit itong nagiging tagos sa puso, may panatag na isipan at energetic na pagsunod kapag pinaghaharian ng persona ng Diyos ang ating buhay. That's why ang theology proper ay napakahalaga po sa Christian life. May ibang mga nagsasabi na hindi daw mahalaga ang theology sa buhay ng mga Kristiyano ngayon. And therefore, may mga churches na walang pagpapahalaga sa systematic theology, lalo tigit sa tinatawag namin sa theology na theology proper, yung pagbibigay diin at pansin sa kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang ginawa. Yan po yung problema ngayon sa maraming mga simbahan at maging sa mga Kristiyano Kulang kasi tayo sa teaching at realization ng theology. Wala tayong maayos at doktrinadong pananaw na tagos sa puso't isipan at sa buhay tungkol sa kung sino ang Diyos. That's why napakahalaga ng theology. At kapag sinasabi kong theology, nais kong i-qualify ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, theology na tagos sa puso, sa isip, at sa buhay theology na makikita sa paa, tuhod, balikat, ulo at puso ng isang Kristiyano. Yan ang ibig sabihin ng theology. At siguro kasi may iba naggalit sa theology kasi siguro yung mga nag-aaral ng theology is nagiging parang mga debater lamang o mga siguro academic lamang yung yung turing sa isang paksa ng religion o ng Biblia hanggang salita o isip lamang yung kanilang pananaw sa pag-aaral tungkol sa religion at sa theology, yung ganyan pong bagay ay hindi ko gusto. Hindi po yan ang uri ng theology na tinutukoy ko. Ang tinutukoy kong theology ay reform theology na ang ibig kong sabihin. Of course, hindi lamang reform dahilan sa theology or doctrine, kundi theology na maayos kasi nagbabago ng buhay. And so sa buhay po ng salmista, yung paglago ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon ay makikita natin sa kanyang maayos na pananaw, doktrinadong pananaw na tagos sa puso at isipan kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Pansinin po ninyo yung mga pangungusap na sabi niya sa Diyos. Ganito yung talagang theology. Okay? Sabi niyo, oh, Thou art my strong rock. Sabi niya pa, house of defense, my rock, my fortress, my strength. Kita po ninyo yon yung mga personal pronouns. Grabe! Very possessive siya sa Diyos. Addict siya sa Diyos. Yan yung tunay na theology. Kapag isa kang theologian, isa kang Bible student, isa kang theology student, ang nagiging ebidensya na ikaw talaga ay theology student, ay nagiging adik ka sa Diyos. Kita po ninyo yan. At ganyan yung salmista eh. At sa lahat ng sinabi niyang ito, ang tingin niya sa Diyos bilang foundation ng kanyang trust ay solid, malakas, hindi magigiba, pambihira. Yan ang uri ng theology na ipinapakita ng salmista rito. And of course, ang hindi natin mapapasubalian at hindi natin matatakasan na question is, ganyan rin po ba ang ating pananaw sa Diyos? Ganyan po ba ang katangian ng ating theology sa Diyos? Etymologically speaking, kapag sinabing theology, basically ito yung nangangahulugan ng study of God or science of God. And of course, sa mga matitinong theologian, kapag sinasabi po naming theology or study of God, hindi po namin sinasabi na ang Diyos ay kinukulong namin sa aming study. Of course, kapag sinasabi po naming study, ang aming approach ay hindi mere intellectual academic. Hindi po ganon. Kundi isang pagbababad sa Diyos. Isang pakikipagrelasyon sa Diyos, pakikipag-ugnay sa Diyos na merong kapakumbabaan, pagpapasakop at pag-ibig. At sa bawat mag-aaral ng theology na nakikinig sa mensahe pong ito, Kapatid, ang pag-aaral mo ng theology, ang pag-aaral mo ng Bible doctrines ay dapat na magpalakas, magpaigting at magpaadik sa iyo sa Diyos. Kung walang nagaganap na pagbabago sa iyong puso at isipan sa pamamagitan ng pag-aaral mo ng systematic theology at ng doctrines, mahiya ka sa Diyos. Ang pag-aaral ng Biblia, ang pag-aaral ng systematic theology ay hindi upang punuin ang isipan mo na matatransform ka na tulad ng eskriba at pariseyo. Huwag mong punuin ang panlabas mong itsura ng religious na education at titulo. Pero sa puso mo naman, sasabihin sa'yo ng Panginoon, hipokrito. And so, ang pag-aaral mo ng theology, dalangin ka sa Diyos, ay hindi maghatid sa iyo na maging tulad ka ng iskriba at pariseyo. Bagkos, ang ating pag-aaral ng theology ay magpatamis, magpalakas, at magpaadik sa atin sa pagmamahal sa Diyos. Na kumbaga kapag makikita ka ng mga kapitbahay mo, ng mga kaibigan mo, ng mga tao, masasabi nila, grabe ang taong to. Adik sa Diyos. <laughs> wika ni John H. Samis, 1887, sa kanyang hymn na pinamagatang Trust and Obey. Wika niya, But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joy He bestows, are for them who will trust and obey.